بوك تو Yüz ماء Nitelik zarfları الظروف Daha evvel, daha önce hiç سبق مرة لم يسبق قط Daha evvel hiç Berlin'de bulundunuz mu? هل سبق وأن زرت برلين؟ Hayır, daha önce hiç bulunmadım. لا لم يسبق لي قط Biri, hiç kimse. شخصا ما لا أحد Burada tanıdığınız var mı? أتعرف أحدا هنا؟ Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. لا أعرف أحدا هنا. Daha artık değil. ما زال لم يعد. Burada daha çok kalacak mısınız? ما زلت ستمكث طويلا هنا. Hayır, burada artık fazla kalmayacağım. لا لن أمكث هنا مدة طويلة Bir şey daha, hiçbir şey. شيء آخر لا شيء Bir şey daha içmek ister misiniz? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Hayır, Başka hiçbir şey istemiyorum. La uridu şey'en. Evvelce henüz değil. Şey fe'len la şey'e ba'd. Evvelce bir şeyler yediniz mi? Hel ekelte şey'en? Hayır, henüz bir şey yemedim. Lem akul şey'en ba'd daha başka biri artık kimse değil. Ma zâle ahad la ahade ba'd. Başka kahve isteyen var mı? Ma zâle ahadun yuridu kahve? Hayır, artık kimse istemiyor. La, la ahad.